Pilota mundia indartzen jarraik du iparaldeko pilota bat zordiak. Beste kiroletan egiten den bezala, seteme juntatik goiti pelota trebazaler formakuntza pedagogikoa eskentuko du alkartiak. Huni esker pelota alkarte guzietan ber eakaskuntza eskentzia espeo da, eakaskuntzaen kalitatea hobetzez. Trebazaliak pilotakai uhiak izanike, pedagogian formatzia importanta iduitzen zeien iparaldeko pilota batzordekuei. Henri Errandonea langilia uh, guzi eta goiz bat, eta, eta talde txikiak dire, ama, ama laguneko taldeak, eta, oha, pixkanaka, pixkanaka, diendiek urek dezaten, uh, formakuntzatik berdela hasi nahi bali gure aurrek uh, pilotan jokatzea, eta, eta dakin dugun bezala, aurrek baute uh, bakotsek bere mm, erritmoa, eta ikusten duguna askotan hemen eskolegian da, be, Eh, sustengatzen ditugu hainitz oberenak, eta bazterian usten eh, ahaulenak, eta hori ezin da, ezin da kirol batean, deneri berdin eman behar da, eh, eta sustengu gehiago behar bauleri, oan oidenak berdie moldatu, eta gure xedea hori da. Pilotel pilotelkarteak eta eta brondresek e, ulerdezaten hortik behar da pasatu. Horrez gain, nini pilota sedia plantan jarriko du, iparaldeko pilota bat zordiak, hio eta bost urte arteko haurek, zanko bat ezarten ahalko die pelota mundian. Oan, argita garbi utzi behar da, ez dugu iruta urteko aurreri pilotan jokatzen ikasiko. Baina gehiago da, eh, elkarrikin aurrak, eh, taldi txiki bat osatu, eta elkarrikin aurrak ikasi, eh, eh, pilota bat motatzen, jostetan, uh, asko, asko arrazo badi alde hortatik, ikusten intugu behi gaztek zienak koordinatuak, eta hori dina ikinuke landu, du, pilota inguruan, Mez tikiukeri emanen espalarik ez xisterarik, eh, gehiago joko inguruan da. Nini pilota, uen bateko kurtsuak izanen dia, hastizkeno semanik izanen dienak, Dona Paulen, Azparnen eta Miarritzen.